Չնայած վերջին երկու օրվա ընթացքում մենք տարբեր առիթներ ունեցել ենք շնորհավորելու իրար, բայց մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիդ գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա կապակցությամբ։ Իմ համար ամենամեծ ցանկությունը դա բոլորի սպասելիքների իրականացումն է գյուղատնտեսության ոլորտից եւ դրա համար ակնկալում եմ համատեղ ինչպես արդեն տևական ժամանակ աշխատում ենք, ել ավելի համատեղ, ել ավելի միասնական, դարձնենք մեր աշխատանքը ինչքան հնարավոր է, փորձենք բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են համակարգում, քննարկել եւ լուծել միասին։ Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա առիթով հանրապետության մայրաքաղաքում Ստեփանակերտում կազմակերպել ենք գյուղմթերքի ցուցահանդես վաճառք, որը մի քանի նշանակություն է ունեցել, բնականաբար բայց իմ համար ամենակարևոր նշանակությունը ես հատուկ կարևորություն եմ տվել դրան դիտարկում եմ որպես գյուղատնտեսության այսօրվա վիճակի պատկերավոր նկարագիչ իր թերություններով եւ առավելություններով բոլորս գիտենք ընդհանուր առմամբ դրական արձագանք է եղել եւ հիմնականում բարձր գնահատական են տվել միջոցառմանը եւ կազմակերպական եւ բովանդակային իմաստով բայց կարծում եմ լուրջ առիթներ ունենք հետևություններ անելու, վերանայելու մեր մտածումները ոչ միայն մեր ծրագրերին, այլ նաև մեր հարաբերություններին, մեր տեղում աշխատող մասնագետների նկատմամբ պահանջներին եւ ընդհանրապես Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա առիթը որպես մասնագիտական տոն նաև լավագույններից մեկն է, որպես առիթ շնորհավորելու միմյանց արժևորելու մեր համակարգում լավ իմաստով առանձնացած մեր գործընկերներին, վաստակ ունեցող անձանց, երախտագիտություն հայտնելու նրանց եւ այսօրվա միջոցառումը ապարգևատրման հենց այդ նպատակն ունի Ես վստահ եմ, որ մենք չենք կարողացել հասնել մեր նպատակին այս իմաստով, չենք ամբողջացրել այն ամենը, ինչ պետք է այսօր վերհանեինք եւ իրական գնահատական տայինք։ Բնական է լինելու ընթերություններ, բայց մեր ընտրությունը ապարգևատրման համար կատարել ենք կոլեկտիվ ընդհանուր համակարգի կարելի է ասել միջոցներով։ Ցանկանում եմ նաև նշել, որ այս ուղղությամբ մեր կատարած աշխատանքը կրել է տևական բնույթ, Տարբեր քննարկումների արդյունքներով ենք որոշել այսօրվա ապարքեվատրողների ցանկը, բայց ցանկանում եմ առանձնացնել հետևյալը. այսօր ունենք մեդալի եւ պատվոգրերի երկու խումբ, ապարքեվատրողների ցանկում հիմնականում տարիքով ավակ եւ համակարգում լուրջ ավանդ ունեցող մեր գործընկերներն են, որոնց մի մասը այլևս համակարգում չի աշխատում։ Այս առումով ես ցանկանում եմ հատուկ ընդգծել, որ իմ համար պատիվ է ձեզ ապարքեվատրել եւ շնորհավորել գյուղատնտեսության աշխատողի մասնագիտական օրվա առիթով։ Իրականքի պատեր մեզ փոքր հաճելի է ստացողի համար բայց ինձ համար կրկնակի հաջողի է, երբ ես ստանեմ այն բնակավարը եկավարի ձեզից, որին այդ բնակավարը նվիրել եմ իմ ամորկան։ Իչարած ներլիվությունը կասեցիք, որ որոշները հիմա մեզ էլ չեն աշխատում, բայց ես տեսել եմ աշխատում։ Եվ երկրորդը, ես էլ եմ միանանե շնորհավորանքների որտեղ հասածի շնորհավորում են բոլոր բոլորի զորակցության ողջույն ցանկանում որպեսի մեծ մեծ հաջողություններ լինեն եւ ձեզ եւ մեր հանրապետության հանրապետին։ Մեր ժամանակ ուզում եմ օգտվել արեցից երկու մի կալվածներ, դա հայ որ երկայն մարդը ամենա լավագույն պայմաններն են աշխատում, լավագույն ժամանակներն։ Մեր աշխատելու ժամանակ պայմանները շատ լավ են։ Եվ առավել ևս պայմանը հնարավոր է մի կողմը։ Առավել ևս երբ մեր իշխանությունները գյուղատնտեսյանը այս տարի հատկացրել են ավելի քան 4.5 միլիարդ դրամ եւ հենց հա- արդեն հաստատեցան մոտիվացիաները Հայաստան մի օրը 700000 եվրո սարդան։ Մինչ ռոչալ ամուսնացած ապել աշխատելու, գործելու մեծ հնարավորություններ ծայմաններ ասացան։ Եվ ես հույս եմ ունեմ, այն բնարի ավազան, որին ես մլիրը իմ ամբողջնակը։ Ես սիրեցով կասնի գիրկակատը, եթե ինձ եվ լավ աջորձվեր կասնի։ Եվ ապիրուշ, սանկանում եմ, ձեզ բոլորի հաջողություն մետախարի գխավորության։ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը ոսկե մեդալու պատեվատրելու մասին։ Գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած գերմանավոր աշխատանքի եւ բացառիկ ներդրման համար Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության բարձրագույն պատվով գյուղատնտեսական նվաճումների համար ոսկե մեդալով պատեվատրել Պարույն Համլետի Սարսանյանին։ Այդ մահը Հարանի Սաքյանի, Միքայել Սիմոնի Սողոմոնյանի, Վալերի Սերգեյի Խաչատրյանի, Նորայր Աղաբեկի Մուսայելյանի, Արմեն Սլավայի Ախտոյանի, Վալերի Բագրատի Խաչատրյանի, Մարտին Վարդանի Ավանեսյանի, Շահմուրադ Պետրոսյանի, Ալեքսանդր Շիինի Սարգսյանի, Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի հրամանը պատվոգրով պայթևակրելու մասին։ Գյուղատնտեսության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Արցախի հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության պատվոգրերով պայթևակրել։ Սնդամթերքի անվտանգության ապահովման ոլորտում ունեցած մեծ ներդրման համար Նիկոլայ Գարիկի Բաբաջանյան, Անժելա Սերգեյ Բաքտրյանյան Միքայել Ալեքսանդրի Սարգսյանը, Լևոնար Արամայցի Աբրամյանը, Պարինային անվտանգության ոլորտում ունեցած մեծ ներդրման համար Ֆլորա Ռայդենի Իսկանդարյանի, Բարեկից եւ Արցունավետ աշխատանքի համար Ներսում Տերոզայի Ավանիսյանը, Իրինա Կարլենի Սարազյանը, Վալերի Բանիկի Ղազարյանը, Համլետ Ռաչպի Յուսուբյանը, Գարգ Ռոբերտի Սարգսյանը, Բարեկից աշխատանքի համար Արարատ Խարոնի Բակտերյանը Նվեր Լավրենտի Գաբրելյանի, Սաշի Խորենի Պետրոսյանի, Արսեն Համլետի Սարգսյանի, Արսեն Տերիկի Դադանյանի, Անդրեյ Սուրենի Իսրայելյանի Իրոք վաստակի գնահատումը եւ արժեվորումը չափազանց կարեւոր է յուրաքանչյուր մարդու համար, բայց կարծում եմ հատկապես ապարքելատրողների մասին է խոսքը, դրանով չեք բավարարվելու։ Մեր հայրենակիցներին, ովքեր արդեն համակարգում չեն աշխատում, պարոն Զաքյան խոսքը ձեզ չի վերաբերվում։ Ես չեմ համարում, որ դուք ավարտել եք ձեր առաքելությունը, որովհետեւ այսօրվա մարտահրավերները համակարգի առաջ, որոնք արկա են եւ որոնք ունեն անընդհատ աճելու միտում, որոնք թելադրում են ժամանակի եւ առաջընթացի այս ընթացքը դրանց դիմակայելու համար համընդհանուր ջանքեր են պետք։ Այսօր գախնիկ չէ, որ գյուղատնտեսության համակարգում արկա պոտենցիալը չի բավարարում այդ մարտահրավերները դիմակայելու համար։ Եվ չի բավարարում եւ սա կարծում եմ պետք է յուրաքանչյուրիս համար մտահոգիչ լինի եւ յուրաքանչյուրս միջոցներ ձեռնարկենք, որպեսզի համախմբված դիմակայենք այդ մարտահրավերներին։ Իմ պատկերացմամբ այսօր մեր համբավը մի քիչ ավելի իրական հատվածից առաջ է անցել եւ երկու խնդիր ունենք հասնելու եւ գերազանցելու մեր նկատմամբ մեր մասին ունեցած այսօրվա շրջանառվող պատկերացումներին, որովհետեւ Արցախյան գյուղմթերք բավականին բարձր համբավ ունի այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլ մեր տարածաշրջանում։ Իսկ համակարգում ընդգրկված մեր հայրենակիցները շատ լավ գիտեն, որ դա այդքան էլ չի համապատասխանում ոչ թե բատնի այդ գյուղմթերքը, այլ մրցունակ չէ։ Այսօր շուկայի հետ կապված մեր գրեթե բոլոր խնդիրները մեր ոչ մրցունակ լինելուց է եւ հորդորում եմ որպեսզի շարունակենք միասին աշխատել, շարունակենք ջանքեր գործադրել։ Ես վստահ եմ, որ ունենալու ենք հաջողություն, եթե մենք միասնական լինենք։ Գրեթե չեմ կասկածում, որ միասնական ենք լինելու, բայց այդ ճանապարհին մենք ներքին անընդունելի խնդիրներ հաղթահարելու պահանջ ունենք։ Լրացուցիչ պահանջ ձևավորելու անհրաժեշտություն ունենք մեր նկատմամբ։ Նույնիսկ եմ կրկնում, վստահ եմ, որ չեք բավարարվելու ձերբերածով, որովհետև պահանջը շատ ավելին է, քան մենք ունենք այսօր իրական հատվածում։ Շնորհակալ եմ այս հանդիպման համար։ Մենք իրար շնորհավորելու առիթներ կարծում եմ առաջիկայում եւս ունենալու ենք, արդեն ոչ միայն տոնորերին, այլ նաեւ ձերբերումների առիթով Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար, շնորհակալ եմ ձեր վաստակի համար։ Նորից եմ կրկնում, իմ համար պատիվ է հատկապես մեր ավակ սերունդի ներկայացուցիչներին ապարգևատրել մասնագիտական տոնի առիթով։ Այսօր ուրախալի է զգալ, որ կատարած աշխատանքների համար բաժարանում ենք բարձր գնահատականին։ Ինձ համար այս պարգևը ոչ միայն հպարտություն է, այլ պատասխանատվության զգացում, իմ հետագա գործունեությունը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար։ Իմ կողմից ներգրաված մի շարք ծրագրեր կյանքի են կոչվել։ Մի մասը կյանքի են կոչվում, մի մասը քննարկման փուլում են, իսկ որոշները մնացել են անդադար սակայն միշտ կաշխատենք նորանոր գաղափարներով հանդես գալ եւ մեր գործունեությամբ զարգացնել մեր գյուղատնտեսությունը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կոլեկտիվի եւ կոլեկտիվի դուրս այն անդամներին, որոնք օժանդակել եւ վստահել են։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ նրանց, ովքեր խոչընդոտել են եւ իրենց գործունեությամբ դարձնելով ինձ ավելի փորձառու եւ նպատակասլաց։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ծնողներիս, դաստիարակելու համար, ուսուցիչներից ուսուցանելու համար եւ պարոն Միրզոյանձեզ նման գահականի արժանացնելու համար։ Զոտ ես վերջում կխնդրեի, որ այս նվերները բոլոր ազնվորությունները ստանան իրենց կյանքի օրոք, ոչ մեկը դեպ մահու չի պարգևապրի։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պետք է ասեմ ինձ համար շատ մեծ անակնկալ էր սա, բայց շատ հաճելի էր, կրկնակի անգամ հաճելի, որ այսպիսի օրը ներքի տոնը չմոռացա նաև մեր համակարգը։ Պետք է ասեմ, որ պատվոգրի մեջ նշել են շատ կարևոր բան՝ բարենային անվտանգության ոլորտում ունեցած ներդրման համար, դա մեծ պատիվ է, որովհետև մեր լաբորատորիան ապահովում է ոչ միայն ախտորոշում, զուտ ախտորոշում այսպես ասած կենթաների, այլ դրանով ապահովում ենք ամբողջ բարենամթերքի անվտանգությունը, ապահովում անվտանգությունը հնարավորությունը վեր պահելով հնարավորույթ հիվանդություններին։ հաշվի առնելով, որ ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ եւ այսօր որ ես պատժելատրվել եմ գյուղատնտեսության նախարարի պատվոգրով, դա ինձ համար շատ մեծ պատիվ է, որովհետեւ գյուղաշխատողի աշխատանքի արժեքը միշտ էլ եղել է առաջնային։ Մարդուն առաջին հերթին անհրաժեշտ է հաց, անհրաժեշտ է առողջություն, անհրաժեշտ է գիտելիք, անհրաժեշտ է պաշտպանություն։ うん。